Thank you. toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer y es por ti. Late mi corazón y es por ti. soy y es por ti que he vuelto a hablar de amor y es por ti que calma mi dolor y cada vez que yo te busco y no te puedo aún hallar me siento un vagabundo perdido por el mundo, desordenado si no estás. ¿Cómo mueves tú mi felicidad Tú todo lo que está de más? Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer y es por ti y es por ti que brillan mis ojos hoy y es por ti que he vuelto a hablar de amor y es por ti que calma mi siento renovado. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer y es por ti que late mi corazón y es por ti brillan mis ojos hoy y es por ti que he vuelto a hablar de amor y es por ti que calma mi dolor y es por ti y es por ti yo quiero con loca pasión, la que despierta mi razón, la que navega por el mar de mis deseos, mis sueños, la que me embruja con su olor, la que me lleva por las calles y me la irreemplazable, la indispensable, la incomparable, la inolvidable, la irreemplazable, la indispensable, la incomparable. para ti, tú eres para mí, la dueña de mi amor y todo mi corazón, la que se vuelve mi oración, la que se viste con traje. lleva hasta el final, que se mezcla con mi sangre y hace parte de mi vida. La irreemplazable, la indispensable, la incomparable. Come. el tiempo pasa y nos hacemos viejos, nos empieza a parecer que pesan más los daños que los mismos años al final. Por eso yo quiero que mis años pasen junto a ti, mi amor eterno, junto a mi familia, junto a mis amigos y mi Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor en mi corazón. Y es que vale más un año tardío que un siglo vacío, amor. Y es que vale más tener bien llenito el corazón. Oh, oh. Por eso yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos, aunque estemos cerca del final que nada valgo, porque nada tengo. Si no tengo lo mejor, tu amor que compañía en mi corazón. amor me siento de porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos, aunque estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Del amor me siento débil cuando estoy más tiempo junto a ti, recuperar las noches que perdí, vencer el miedo inmenso de morir y ser eterno junto a ti, porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor. y feo me espero antojado. Ay, papá. <laughs> Tengo la camisa negra mi amor está de luto. tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy pues sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue dura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor, yo quedé moribundo, lleno de dolor, respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste, yo solo tengo, tengo la camisa perdí la cama y casi pierdo hasta mi cama. Como cama, cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita. Oiga. como lo papá, así como lo oyen la camisa negra, y a tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber. que quedé moribundo, lleno de dolor, respiré en ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo, tengo la camisa negra, que negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Como tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Que qué? Cama, cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Bueno, yo comencé en la música como a los siete años más o menos. Empecé tocando la guitarra cantando en eh, música popular latinoamericana, eh, muy influenciado pues por mis papás y mis hermanos que estaban siempre con la música, eh, con los tangos, las rancheras, los boleros, la trova cubana, los vallenatos. Y básicamente ese es como el comienzo y el encuentro con la música. Empiezo a tocar con mis hermanos creciendo en Medellín, que es mi ciudad de origen. Y a los 14 años eh, descubro el, rock y el metal y el otro tipo de música que nunca jamás había escuchado. Y de hecho me, vuelvo loco con, esta música. Y enfermo por, tocar metal y por ensayar y algo que me motiva muchísimo a mí para seguir adelante. En el año 88 eh, comenzamos una banda de rock en Colombia que se llama Equimosis, eh, tres amigos y yo. Y empezamos tocando pues metal en ese momento y Estamos juntos como 12 años. A lo largo de los 12 años, pues muchas cosas pasan y muchos cambios y muchas... Se vuelve como un experimento, un poco de equimosis. Empezamos como a experimentar y a, ver, a ir encontrando poco a poco nuestro sonido. La banda finalmente eh, edita cinco discos eh, y siempre a un nivel muy local, no, no, no, pudimos, no pudimos salir, digamos, a otros países, pero igual fue un aprendizaje muy grande. Eh, una vez que la banda se termina, mm, después de 12 años, pues hay como un poco de frustración y, digamos como un trauma para todos porque, porque quedamos como en el aire, pero al mismo tiempo pues tampoco había ganas de seguir juntos, ¿no? Ya había como una muerte natural, digámoslo así. Eso da pie para que yo me mueva para Los Ángeles. Entonces ahí en ese momento ya casi como una locura, digámoslo así, he decidido venirme a Los Ángeles a buscar oportunidades, a tocar puertas y en esta ciudad estuve como dos años, más o menos, mm, que fueron una época muy difícil para mí, digamos de las épocas más difíciles, porque fue como romper todo un estilo de vida, digamos estar en mi casa con mi familia y mi novia y el grupo, a llegar a cortar todo y, estar en un lugar completamente nuevo, una ciudad muy, muy musical, pero al mismo tiempo muy grande, entonces era difícil ese cambio, pero al mismo tiempo pues muy positivo, ¿no? Yo creo que aquí en Los Ángeles es donde yo eh, entiendo realmente quién soy y de dónde vengo y como que aprendo a, valorar muchísimo eh, mi país y mi esencia, pero al mismo tiempo me enamoro también de, esta ciudad y, de muchas cosas que me enseña Los Ángeles, Y ahí mismo pues en un periodo de tiempo empiezan a suceder muchas cosas. Eh, aparece Gustavo Santaolalla que escucha uno de mis demos que precisamente hice aquí en Los Ángeles y pues me da la oportunidad para estar con su sello disquero en ese momento, se llama Surco, a través de Universal, y en el año 2000 pues es editado el primer disco. Entonces Gustavo me firma con Universal, eh, fíjate bien, es mi primer disco como solista que se edita en el año 2000. Y ahí empiezan a suceder un montón de, cosas pues bastante extrañas, yo creo que para todos, como que nadie estaba esperando mm, lo que, lo que, lo que, lo que pasa, ¿me entiendes? Lo que empieza a pasar con los Grammys y vienen eh, los conciertos y todo ese proceso, ¿no? Luego viene el segundo disco, Un Día Normal, eh, que pues es que es increíble, ¿no? Como que yo todos los días cuando veo lo que pasa no lo puedo todavía creer. Empiezan a suceder muchas cosas, muchos conciertos. Al principio es muy difícil porque mi música eh, es como una mezcla entre el rock, y tiene elementos del folclore y del pop también. Entonces, al principio no había como un espacio en las emisoras para que pusiera mi música las emisoras de rock consideraban que era más muy pop, las emisoras de, pop consideraban que era muy rock y mi música se quedaba en la mitad y no, no encontraba un espacio. Pero poco a poco pues fue como encontrando el espacio, se fue acomodando y con todo el trabajo pues de todo este tiempo eh, las cosas han ido cambiando muchísimo. Ahorita eh, estamos en el tercer disco que es el, eh, Mi Sangre y pues como muy contento. Yo creo que este disco para mí representa como lo que toda mi vida había soñado, de alguna manera como hacer, ¿no? Música, música muy libre que tenga que ver con mi esencia, que, que cumpla como con esos gustos que tengo yo, del, del, rock, también de la música popular y del sentimiento, del romanticismo, pero que también hay angustia y nostalgia. Y es como lo que te comento, la música que yo escribo y las letras que yo escribo tienen que ver con, con esa línea en la que estamos todos caminando entre la vida y la muerte, ¿no? O sea, como que aferrados a este mundo, muy enamorados, pero conscientes de que existe ese otro, ese, fin y que por esa misma razón como que, quiero que todo sea intensamente bien, aprovechado en este momento y, y viendo la, la vida como lo más grande y el amor como lo más clave. I started music when I was a child, actually, when I was like seven years old maybe. And I started very into the folk music eh, from Colombia and Latin America. I learned to play guitar with my bro- all brothers and my father. he was all the time singing tangos of Carlos Gardel and música colombiana, like you know vallenatos and all this kind of thing. So so I grew up listening to all these different rhythms and you know music. And then when I um, when I get 14 years old and I was in school, I start to listen to rock music, and I bought my first electric guitar, and I get uh, totally crazy with uh, metal music. You know, I start to to listen to Metallica and Sepultura and Slayer and Black Sabbath and Zeppelin and I mean all this kind of music because I never listened to that kind of music. I mean before I was always into the tango music and folk music, and then when I got got crazy with rock, I start with a metal band in Colombia which was called Equimosis, and that was in year in '88. We start in Medellin, which is my my city. You know, I I born in Medellin and we started to play very loud and very hard. <laughs> and uh, we spent like 12 years actually uh, playing together, and we released five albums with that band. But through all those years, we started to experiment a lot with the different rhythms. So we started to incorporate like Latin rhythms or rhythms from of, from the Colombian uh, folk through the metal, you know, and we started to do kind of a lot of experiments. And then after 12 years, um, the band broke up. E- each uh, member of the band decided to, you know, do different kind of music. So, so that's uh, that that was the reason why I, I, moved to Los Angeles. After 12 years, I you know get very depressed in Colombia because we couldn't find the opportunity. We never go out outside Colombia. We're, we're like a local band always. So you know the van broke up, so I was very depressed, and uh, so I, I decided to move to Los Angeles, and uh, I start here to to find new opportunities. I start to play here uh, the bass guitar with a metal band called Agony, which is eh, they are a friend of mine, and uh, at the same time I was trying to find you know opportunities to working in my demos, and after like eight or nine, almost a year uh, Gustavo Santaolalla, uh, he, he got one of my demos and uh, through a friend of mine uh, that gave it to him. I knew that he was living here. I mean, I knew his name for a long time ago because he was very famous in Latin America. He produced all these big bands from Latin America that I respect a lot, like Café Cuba, like Los Prisioneros, like uh, uh, La Maldita Vecindad, like Molotov. so for me, Gustavo was familiar. Then I mean, his name and also because he, he used to have a, a, a band in Argentina called Arcoiris. He was, I mean, the singer <laughs> of Arcoiris, so I knew I knew him. And then when I was here, uh, I was having a very difficult time in Los Angeles because um, I, I, had no money and I had no friends and you know I have no car, so I was always walking. <laughs> it was difficult for me. Um, but after uh, a year, some someday I was in the in the, in, the, in a motel a motel I was living there for that time and the phone rings and I just answered the phone and it was that was Gustavo he was telling me that, that he liked the demo and he wanted to work with me and at that time man I just I would start to cry like a baby man because I was so happy I couldn't believe it that that was happening to me and def- definitely that day my my life changed completely so he take me to Universal, you know, to sign with Surco Universal, and I start. Uh, we start to work together. We record the first album, uh, Fíjate Bien, in year 2000. We co-produced together. I mean, three of the of the whole albums, and that that was the beginning of my solo career. Bueno, las canciones que hice en la sesión de iTunes eh, voy a tomar como una por una a explicar más o menos. La primera que se llama Es por ti. Es una canción que yo compuse en Bogotá hace ya, pues, no sé, cuatro años más o menos. Y es una canción que marca como, como un cambio en mi vida, eh, como una transición de la oscuridad y de la depresión a, a la luz y al amor y a muchas cosas que, que, no conocía en ese momento. Esta canción representa como esa parte de, de, cambio en mi vida un poquito, ¿no? Em, luego está La Única, que es una canción que está también incluida en, en un día normal. Una canción que compuse a mi madre, eh, también hace como cuatro o cinco años, hablando de ella como, como la única, como una mujer irreemplazable, como una mujer eh, incomparable, como, como una persona que, ha sido muy importante en mi vida y que ha, que no sé, cómo que nunca se me había ocurrido pues dedicarle una canción, entonces pues esa es la única, es como, como ese primer momento de, de decirle a ella que la, que la amaba muchísimo. Eh, Nada algo sin tu amor. Es una canción que compuse en Madrid el año pasado y es una canción que habla de la vida en general, del paso del tiempo, como cuando el tiempo pasa nos damos cuenta qué tan importantes pueden llegar a ser las cosas o qué tan o no importantes tienen que ser, Y hablo muchísimo como de la, compañía, de los amigos, de la, familia, de los hijos, de la calidad del tiempo, no de lo, de lo, de lo, importante que es tener el amor para que uno se sienta mucho mejor, incluso para perderle el temor a la muerte, que es lo que todo nos, nos agobia día a día. Eh, esta canción tiene como un, espíritu muy positivo y, al mismo tiempo también como de superación personal y, tiene como dos partes musicales que empieza muy suave y después se convierte en algo mucho más dramático, que quería como expresar esos dos sentimientos. Y la última que interpreté, La camisa negra, que es una canción que tiene mucho que ver con, con toda esta parte del folclore colombiano. Eh, y una canción muy influenciada por un género musical que se llama Huasca, que es muy del, del, del, campo, muy de los campesinos, muy de la región de donde yo vengo. Y que tiene mucho que ver como con el humor y con el dolor y con el sexo y con el doble sentido de las palabras. Y es como un juego. Ahorita le explicaba a alguien que si tú la camisa negra, traducirla al inglés es prácticamente es imposible, ¿no? Porque casi como que los, los chistes y todos los juegos de palabras que hacemos en el español, pues no, no en, inglés no, no, funciona muy bien. Entonces es algo muy, muy, muy del, del lenguaje español. Y es muy divertida, es como reírse del dolor un poco, es lo que, lo que esta canción muestra.